bab Nalika semono Kaisar Agustus paring dawa supaya para kawulaning kerajaan Rom kabeh padha nyatetake jenenge lan diitung cacai. Cacah jiwa sing kapisan kuwi ditindakake nalika Kirenius dadi gubernur ing tanah Syria. Wong kabeh banjur padha mangkat ndaftarake jenenge ing kutha asale dhewe-dhewe. Yusuf iyo nuli mangkat saka kutha Nazaret ing tanah Galilea menyang kutha Bethlehem ing tanah Yudea. Bethlehem kuwi kutha kelahirane Sang Prabu Daud. Mongko Yusuf kuwi tedak turune Sang Prabu Daud. Lungani Yusuf mau bebarengan karo Maryam pacangane sing lagi ngandek. Nalika wong loro mau tekan ing kutha Bethlehem, Maryam enggone ngandhek wis tekan wektune babaran. Maryam nuli babar putra kakung, putra pembarep. Putra mau nuli di gedhong, banjur diselehake ana ing wadah pakan kewan. Jalaran Yusuf lan Maryam podo ora oleh panggonan ana ing omah penginepan. Ing daerah kono wengi kuwi ana pangon-pangon sing lagi podo nginep ana ing ora-ora njaga weduse. dumadaan ana malaikating pangeran jumeneng ana ing sajedhake lan cahya kamulyaning pangeran madangi wong-wong mau nganti padha wedi banget nanging malaikat mau ngandika aja wedi sebab tekaku iki nggawa kabar becik kanggo kowe lan sing bakal bungahake wong kabeh ing dina iki wis miyos juru slametmu ana ing kutane Sang Prabu Daud ya kuwi sang Kristus kang jumeneng Gusti. Dene tengerani mengkini, kue bakal weruh bayi sing digedhong, sumeleh ana ing wadah pakaning kewan. Tumataan barengi malaikat mau ana malaikat akeh banget. Podho memuji marang Gusti Allah tembungi. Pinujio Allah kang ana ing ngaluhur, lan tentrem rahayu ana ing bumi. Tumrap wong sing dikasihi dening Gusti Allah. Sakunduri para malaikat mau menyang swarga, para pangon nuli padha rerasanan. Ayo padha mangkat menyang kutha Bethlehem lan deleng apa sing wis kelakon ana ing kono, kaya sing dingandikaake dening Gusti Allah marang kita. Para pangon mau nuli enggal-enggal padha mangkat, lan ketemu Maryam lan Yusuf, sarta sang bayi sing sumeleh ana ing wadah pakan kewan. bareng weruh bayi kuwi para pangonuli padha nyeritakake apa sing dingandikake dening malaikat bab sang bayi mau kabeh wong sing padha krungu ceritane para pangon mau padha gumun banget nanging Maryam nyatet kuwi mau kabeh ana ing atine sarta dirasak-rasakake apa tegesi kuwi mau kabeh para pangon mau nuli padha bali Sartong luhurake Gusti Allah srana puji-pujian. Sebab apa sing dirungu lan dideleng mau kabeh cocok banget karo sing dingandikaake dening malaikat. Sawise umur wolung dina, sang bayi nuli ditetai, lan ditetepake asmani Yesus ya jeneng sing tingandikaake malaikat marang Maryam sadurunge ngandhek sang bayi mau. Barang wis tekan wektune, Yusuf lan Maryam nuli nindakake upacara miturut pranataning agama sing kadhawuhake tining Nabi muso. Sang bayi banjur digawa menyang Yerusalem arep disaosake marang pangeran. Awit ana tulisan ing kitab suci sing unine mengkene, kabeh anak lanang barep kudu kapiji kagem Gustiala. Dene enggoni Yusuf lan Maryam padha lunga menyang kutha Yerusalem kui, uga arep nyaosake kurban. Yo kui manuk doro sajodo utawa piyek doro loro miturut dawa prenatani Allah ing kitab suci. Nalika semono ing kutha Yerusalem ana wong jeneng Simeon, wong mursid Singa ngabekti marang pangeran lan nganti-anti besok kapan Gusti Allah anggone paring keselamatan marang bangsa Israel. Simeon kuwi wong sing kapenuhan ing Roh Suci lan kaparingan wangsit dening Roh Suci yen ora bakal mati sadurunge weruh Sang Mesia sing dijanjekake dening pangeran. Soko panuntuning Sang Roh Suci mau, Simeon mlebu ing pedalaman suci. Nalika Yusuf lan Maryam nggawa sang bayi iya mlebu ing pedalaman suci, arep disaosake marang pangeran manut prenatane agama Yahudi. Simeon banjur nyandak sang bayi mau, dipopong kelawan memuji marang pangeran. Duh pangeran, sameniko paduko sampun netepi janji. Keparangau sameniko abdi paduko tilar donya kelawan tentrem. awit meripat kawula sampun ningali piyambak juru wilujeng peparing paduka ingkang paduka saken, kangge kawilujenganipun sedaya bangsa dados pepadang ingkang madangi marginipun bangsa-bangsa sanes supados sami sowan dhateng paduka inggih menika pepadang ingkang jalari umat paduka Israel dipun urmati dening para bangsa Yusuf lan Maryam padha gumun, krungu apa sing diucapake dening Simeon bayi mau. Simeon nuli berkai Yusuf, Maryam lan sang bayi mau lan kondo marang Maryam. Bocah iki dikersakake dening pangeran dadi jalarane tiba lan tangine wong akeh ing Israel. Lan dadi pratondo saka pangeran sing bakal dibantah dening wong akeh. srana mengkono bakal kabuka wewati-wewati sing sumimpen ana ing atine wong akeh. Koe dhewe bakal ngrasakake sedih nganti atimu kaya tinuwek dening pedang sing landhep. Ing kono uga ana nabi wadon sing wis tuwa banget. Jenenge Nabi Hana, anak Evanuel saka Taler Asher. Sawise kawin pitung taun lawase, Hana mau dati rondo. umure saiki wis wolung puluh papat taun. Hanna prasasat ora tau mingset saka pedalaman suci. Ana ing kono, Hanna mau rina wengi ngabekti marang Gustiala, kelawan dendu ngolan poso. Naliko Hanna mau iyo teko ing pedalaman suci, panjur memuji marang Gustiala, Sarto nyerita bab sang bayi mau marang wong kabeh. sing uga padha nganti-anti besok kapan Gusti Allah enggone arep ngluwari kutha Yerusalem. Sawise ngrampungake saking kewajiban manut dawuh Gusti Yusuf lan Maryam nuli mulih menyang kutha Nasaret ing tanah Galilea. Sang bayi saya mundak gedhe lan rusa, dadi putra sing wicaksono sarto diberkahi dening Gusti Romo lan ibune Gusti Yesus saben tahun padha menyang kutha Yerusalem perlu netepi prenatane riyaya Paskah. Bareng Gusti Yesus wis yuswa rolas taun, panjenengane uga diajak. punge kramean Paskah, Yusuf lan Maryam nuli mulih. Nanging Gusti Yesus isih kantun ana ing kutha Yerusalem. Wong tuane padha orang reti. jalanan Gusti Yesus dikira wis kundur dhisik bareng karo wong-wong sawise mlaku sedina mubut wong tuane nuli goleki Gusti Yesus ana ing antarane sanak kadang lan para tepungane nanging meksa padha ora bisa aki putrane mulani Yusuf lan Maryam banjur padha bali meneh menyang ing kutha Yerusalem karo terus goleki sawise enggone goleki oleh telung dina sang putra lagi ketemu tibae ana ing pedalaman suci ana ing satengahe para alim ulama krungokake piwulangi para alim ulama mau lan ngajokake pitakonan-pitakonan kabeh wong sing padha krungu enggone Gusti Yesus ngandika padha gumun banget marang kapinterane sajrone mangsuli para alim ulama uga Rama lan ibune padha gumun banget Maryam kondo Ngger, yogine kene kowe kok gawe repoti bapak lan ibumu. Olehku padha golek kowe nganti uas atiku. Aturi Gusti Yesus. Kenging menapa Rama lan ibu matusi kula? Menapa mboten pirsa? Pilih kula kedah wonten ing dalemipun Rama kula. Rama lan ibune ora nyandak tegesi wangsulani Gusti Yesus mau. Sawise kuwi Gusti Yesus nderek Rama lan ibune kundur menyang kutha Nazaret. Panjenengane tansah bangun turut marang panggula wentaing Rama lan ibune. Dene Maryam ibune nyatet perkara kuwi mau kabeh ana ing atine. Gusti Yesus saya mundak gedhe lan mundak wicaksana. Semono uga saya kinasihan ing Allah lan manungsa.